Bai? Ja, agabos pixka bat, musikarekin, are, are, are, are. Ullolalara! Aski, aski, tizte agunt pikuan, eh? Ja! kumbian bero taldearekin gira hemen, Euskal Iratietan egu berrikantuz azken saioa ostirale juntan eta kumbian bero taldea eramaiten duen niko, niko perre gurekin, da. Bon, bon, perre, behar ba, ez dakit. Eh? Bon, Niko, hemen dugula, Niko, zure taldea aurkesteko tenoria da, kumbian bero taldea, nor da kumbian bero taldean, gaur hemen. Gaur hemen, gaur hemen, be, somagira, sei, bada Julien garen perkusioetan, nahi baduzu Are? kongak entzunten aldu, alditugu, pixka. Solo? Hala, hori da. Eta gero badugu Stefan Barbie hemen, Stefan Barbie sasofoian. Bibazu. labur, labur, eh? Soloak, eh? Piska goxearekin usten gituzi, eh? Lere, eh? gaur bereziki eh, etorri zaigu eh, gure kubatar uh, Jérôme Capdepont. <laughs> Ze soinu tresna, soinu tresnak ere bertuaz. Eh? Tromboia, bai. Tromboia. Eta hemengoa ezagutzen duzu, eh, aski ezaguna da hemen garrazi aldean, David Arriola Sasso Foian. Aiu! Biba, ongi etorri? Eta kasik azkena, ba, ez, ez, dugu, ah, ez duko, eh? ez, hain dena. va Baxila farroan bai, anitza, ba, ere, bai. va bai. Sebastian Egra akordoian. Eta, eta, eta, niko, pere, oden zuk, uh, eh, normalki, uh, eh, joiten duzu kontrabarroa. hori da? Bai. bai, hori da, instrumento ahondi hura. Ba, depende, edo txaranga moduan hartzen dut, hene, tipi hau, bai. dena. eta bestela esenatokietan eh, eta e, eh, diotzen dut kontrabasuarekin. Hori da, bai. eh, egia otedea treinetan, badirela historioa kontrabahuarekin, erantzazo, ordaindu behar da gehiago edo zepa hasten da, edo ezin da ah. sartu edo bada train esentzea en badea arazo bai. bat. Bai, en fet, uh, urrun <laughs> jotzen ba- badugu, be, galde egiten dugu baklainean edo saletan eh, alokatzea kontrabasua, bestela ezin da sartu train batean, edo... Ba, ezin ezin ba, da. ba, posible dugu, baina E, e, artu duzu TGV? E, uh, <laughs> gutxi, gutxi, gutxi. dut usu eta lekurik isiritzeko ez da ah, ere. kontra <laughs> kontrabahu joilean alderdian, zuk diozu bon, obe alokatzea, ba, kotxak beria ez ere maitea, eh, treinean. Ba, bai. leku Baina lortu dugu zerbait, garaziko diotzea kontra kontrabasuarekin. Ados. Bai. <laughs> Tren txipiarekin aizanak dira hauek. Niko, zuri, orai, zure solo txipia, ikusteko zetresna Zetrezna den hori. ah, wow. Dantzariak faltagin inti hor. <laughs> ha! Are, kumbian bero, taldea, hariko gira gero zer den kumbia hori eta guziak, baina lehenik lehen airia orai. Entzun dezagun, zoin kantu hautatu daukuzu, Niko? La Paba Kongona. Eta? Zer da? La Paba Kongona da galinitaren eh, soinua, zein egiten duen, Kolombian. Mm Eta entzungo duzue orduan bere soinua. Guai. Guazen! Una tarde en la montaña voy a cantar el corcovado. Una tarde en la montaña, voy a cantar el corcovado. Viví tendiendo la raña y sure de sobredorado. Viví tendiendo la araña y sure de sobredorado. dorado cantaba la galineta, también la pava congona. Cantaba la galineta, también la pava congona. Alberti que vive quieta y la suiri queda la sola. Alberti que vive quieta y la suiri queda la sola. A ver, a ver, a ver. su dugu, egiten duen galineta hau. Un, dos, tres y... yo que me miraba solo, con eso me entretenía, yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Y esta canción la dedico al, al jefe de la cumbia colombiana en Barcelona, el Papa Orbe Ortiz. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que va a sabanero! Quisiera ser sabanero, pero no de la sabana. Quisiera ser sabanero a la orilla de tu cama. ¡Huevo! horiek hemen go, hemenemtik pasartzen diren talde guziek gaiten dut, entzulea, eda eskuzartaka, ez dituzi entzuten ez ikusten, baina segur edo dantzan ari dila. Kumbian bero, niko eh, perre beraz errantzazuz, zer da kumbian bero, lehenik kumbia zer da? Bai, Lena, nahi nuke errantzait, falta zaigu norbait, gaur da Fred, bigarren perkusio diolea. Eta anini bat izan du, eta gaur oh. ez da hor, Fred, entzuten baduzu iratia. Ebe, goresmenak lehenik zorionak, eh, <laughs> Fredi? Normalki zazpigira, bai. Orduan, bai, bai kumbian bero, asida duela, bai, bai, sortzi urte, mhm. eta esen ber ekipa, lehen txomin, txomin derzekin eh, ibiltzen ginen asko mm -hmm. musika dantza eta Jose Eriplei eta eta eta zebe eh, ere bai hor zen eta nahi eh, ba, asko maita maitatu ginen kumbia, kumbia doinuak eta latin doinuak asko eta aspalitik eta nahi ginoen montatu orduan talde bat kumbia, kumbia kolombiaren bertsuak beriziki, zenta ez dugu ez ditugu egiten adibidez uh, kubatar uh, musika, son edo salsa ez dugu egiten, da kumbia kolombiara bakarrik. Bai. Kolombiara bakarrik. Bai. Ango, ordean, nahasketa bat azkenian kumbia, eh? ango eh, indioen musika, bai. espainiatik etorri diren jendeekin, eta ba, bada nahasketa ikaragarria. Bai, ah, en fet, eskla, esklaboak etorri ziren uh, Afrikatik, eta nahastu dira portuetan, Kolombiako portuetan, eta atera zen hori kumbia hori eta beste musika mota ere bai atera da eh? Bai. bereziki e, Bogotan, Santa Martan eta e, Amerika Latineko musikaiak eta, eta esklaboak nastu dira e, eh, misiria batean ere bai eta ez zen garai, garai errez bat eta nastu zuten bi musika mota horiek Simplite errateko Simpletzeko, ba. geroztik egindu bide, eh, ba, eh musikak, eta eh, zu nolaz, eh, zuzira sortzailetan edo talde honen sortzailetan, zuk zer duzu kumbian? Eh, Eusa da, <laughs> entzuten dut musika mota asko, rock, metal eta ere bai, eta... Maite dut asko perkusioak maite ditut, bon, basu julea naiz eta eta eta maite dut jotzea e, olako erritmoekin eta eta ba, aspalditik Afrikako ere bai Afrikako musika badit, badut, badituzte ez da indiferentata eta Ez dut, ez, ez, ez dut azaldu, hola da. bero, bero, bero. Eh, Dena bai. den, ah. dantzatzeko, gorputza moitzeko gogoa emaiten duena. Bai, bai, hori da, bai. gehien bat, orokorki, eh? Ha. Ah. Hala, berazko mien bero, gurekin hemen Euskal Irratietan, eh, zuzenean, zuen plaze garentzat, 2008 urtea ongi eh, boruratzeko, ostiko bat eman behar dakogu, 2008 urteari, ona edo txarra, ez dakit nolakoa izan den zuen urte urtea, baina dena den guk ospatuko dugu 2008 bi, eta ba, atean joka den 2008 iru urteari ere agorbero bat eginen dakogu. Bigarren kantua, Niko? Ebe, justuki bigarren kantua, ez da Kolombiakoa. Aha! Aha! <laughs> Mexika da, eta mm, eh, etortzen da, bada talde lebat Mexikan dutzen dela Los Lobos, eta kumbia hori Aitor ezagutzen duzu, ez Bai, Bazu teknikaria erran behar da, ez da ba, erraiz gure ba, beste batzu ere los lobos ezagutzen dituztenak, orpantzo eta bai. hemen unate urbilia direnak, eta bai. pentsatzen du gustuko ba, izain dula. Ez, dituzte bakarrik umiak eh, idazten, eh, roka ere bai, eta eta idatzi dut zuten eh, kumbia hori, daitzen dena kumbia arraza, eta aipatzen da pixkat eh, argotasunaz, eh, argotasunari buruz, baina Amerika bakizu, Amerikako eh, Ar, uh, egoaldeko Amerikako argotasuna badute, pixkat. Iparaldearen ez kontra, baina kasik. Hori da, kontra ere, baina, ala, Ipar Amerika baita beti mundu zabalean aipatzen, baina Ego Amerikak badu zer erraiteko entzun ezagun. tierra de mis padres, ahí en la tierra de los dioses. Soy un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. A los cuatro yo le canto con mi alma y corazón. Te aseguro que lo siento cuando canto esta canción. Baila, baila mi cariño, baila, baila esa danza, qué bonito le un morenita el vacío. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza, cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria, cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. los dioses. Soy un ritmo muy alegre que lo bailan día y noche. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. Cumbia, cumbia rica, cumbia de mi patria. Cumbia, cumbia hermosa, cumbia, cumbia de mi raza. dakizuazue, bero, hemen eh, Euskal Iratietan zuzenean, eta gau agurtuko dugu ere, eh, ba, egun guziz eta <laughs> agurtzen duguna eta goresten duguna, aitor perez, eh, teknikan, ez da errez, olako talde bat, aldi bat gehiago, biba aitor! Txalo! <laughs> txalo, txalo! <laughs> Pantzo bere kanpoan dugu, zato, zato hona Zer da kumbia zuretzat dantzatzeko prest? Nerekin dantzatzeko prest, Pantzo? Ah, zurekin beti. e, gero horretxapenak. Ez baita ez bada Kolombiana, baina Kubana. Hau kumbia egia da, Kolombiakoa dela eta kumbia desberdinak badirela. Eta bai, ala, nik bire ala, kubari egiten nazu eta pentsatzen dut, olako musika entzute, gizoktako biziki guzok entzute meginitin, eta dantzatzen ere, demoraktan dantzatzen ginen ono. Ah, guai ez, bukatu da. Ha, ah, gutio, oh, gutio, oh, gutio, oh, ja. Eta, eta ze gertatu egun batez kuban, entzuntzazi, eh? Orden, hemen bai, eskora ez dakitenak baitira, den, itzulpena eginen duzi. Kubara joan zen, gure gizona, pantzo, ba. eta zepastu zen gero. Kumbia bat hasi zen? Ba, ginen familia batean, eta bazen eh, emazte bat eh, latano jurteak, larogo jurteak pasatiak, aldi maleko emaztea, eta biziki dantzaria, denbora hartan eh, teknika zen turno dizka, Eta zagizin, eta txikitin, eta nahizila dantzatu, eta ginen hiru. Eta batek eh, egiten zitin kasik bi metra eta ogoi kilo, lagun batek, Piketat, Bigarrena, bon, Puska normalago, jena ebita eh, metro bat lata noita zeit eta, eta kilo geixo, eta ni. Eta pantzo. Eta eh, xarrak uh, emazin musika emaztiak, eta gantzin, kiero bailar kon el gordito. Eta hori lehtu nuen bere ala, ni nintzala gomitatua. Ara, mire <laughs> eta dantzatu zinin? Ba, eh, ba biztan, da. Eta? besoak zabalik, hola, eta <laughs> da dantzatu nila. Kumbian dango, fandango bezala, baina kumbian. <laughs> kumbian, bai. Hala, kumbian, ordean, hemen Kolombiakoa dugu gehien bat, eh, entzuten duguna gaur. Sebastian de Gran ere gurekin dugu hemen eh, ongi ezagutzen zaituguna hemen, bo, basen gehien bat aldude eskualdean eta kantatu zorietan, baina baitare magia egiten, eta hainitz saltzetan zira zu <laughs> Ba, harin niz gauzain txatzen, bai. Bai. Magia eta musika eta antzerkia ere, pixka bat. Eta... Ba. Ba, ba. Eta horietan dena gustukoa edo baduzu zerbait? Ah, eh? ba, dena gustukoa, ba, eh, antzerkia berria da Bai. Magia harin eh, hori lantzen eta lantzen. Bai. gero egiten dut. Bai. Eta biziki gustatzen zait. Bai. Eta, bo, ez, ezin dut uh, gauza bat hautatu. Ez duzu, deuse hautatzen. Eta musika ere uh, segitzen dut. Uh, artista. Plazerekin. Osoa, eguneko egun Artista. <laughs> E, niko, zer egiten dute, Davida, mintzatuko zira, piskatz, urbiltzite <laughs> nikoren ondorat, garazta gal, ere, David Davida badaki, piskabat, ze, ze proiektu tantzira zu, David, memento untan, zato, urbiltzite mikrorata. Urbildu beharko duzu, ba, nikoren ondorat, piskabat. Uh, eh, Stefanekin uh, eh, albozaks, Michel Dukoekin, Txomin ah, bai. Duvaldeekin, Ah, bai, hori ere zerbait da, eh? Bai, bai, bai, eta ere eh, talde bat, eh, talde bat Band of Dixie. Zer da hori, talde hori? B -b Band of Dixie, eh, New Orleans musika, ah. Dixieland, eta txarangaita ekin. Ados, ah, no, zer da txarangaita? Txarangaita, Tenten del Prat, eta Jacques Lan, Rimigashi, Kutsch. Ha! txomindu aldere, Hala. eta besteik um, uh, gaitistan, uh, ah, gaitiztan. Hori ere bai, hori ere ezagutu duguna hemen bat. Ba, bai gorin uh, bai. du pixka bat bere bihotza. Bai, eh? eta... Um, Hala, ez da Eta konbian bero. Eta konbian bero. Konbian bero ekin, eta, eta kuartetekin uh, aldib toroxatik. Oh. Gordian, eh, sekulako emanaldiak, bada, badira kontzertuak, martxan dira? Bai, bai, bai, bai. Hale, atera da berriz, pixka bat, bai, jende bai, ateratzen bai. da. Bai, bai. bai. Gogoz, ala. Niko, beste, nor dira beste hiru musikari hauek ere aurkez ditzagun, plantan zertan ari dira, bihitza zer gaiteko? albo zer, taldean? zertan zira, GG, eh, GG uh, ari da... swing bones. Swing bones, bai. Ordean, zer da hori, swing? Bon. jazz ba brass band. Ados. Ah, da, euh, Tolo, Tolosakoa, de Toulouse, bai? Toulouse. Eta, pf, badiz, ba, behitu zua marmia euh, proiektuak. <laughs> E, musikaria ere profesionala? Ba. Bai. Ah, bai. Hemen denak alazizte. Erakaslea da ere, Jeromek. Ah, bai, Jeromek. Baionako konservatorioan. Ados, ados. Bai. Bon, bienvenue. Be, euh, <laughs> David, David eta Julian bezala. Ados. Eta gero? Eta gero, Stefan badu Zig Jazz Unit, da jazz talde bat, mm -hmm. eta momentu hori bakarrik, eta bastinun, uh, uh, barbershop zenta deitzen da, Stefan Barbier, barbershop montatu zuten uh, proiektu bat uh, musikaliekin, uh, uh, tu peux nous dire en, deux mots quand même, qu'est-ce que c'est Ah, le barbershop Barbershop, oui, voilà. Alors, on va essayer de t'allumer le micro, tout d'abord gira, <laughs> euh, c'est un atelier à, à à l'Anetikagina, voilà, que j'ai dirige depuis 10-12 euh, euh, ans. Et ça s'est transformé en mm, petite formation semi-professionnelle. Et c'est principalement du reggae, du rhythm and blues, de la soul, entre les années 60 et maintenant. Voilà. On est 9, 11 maintenant, deux chanteuses, trois saxes. je m'occupe de cet atelier, euh, un titre de prof euh, à l'époque, et maintenant ça s'est vraiment transformé en petite, euh, petite formation semi-professionnelle. On essaie de. Voilà. Une grosse playlist. Euh, dansante. Bidazu, ala, ebe, e, hainiz gauza ikasten ditugu. Eta azkenik, ba, perkusioak ah, horiek. Importantak dira, garrantzitsua dira, ere kumbian beron, eh? Ah, bai, hori gabe ezin da. Ezin da. Fem, gero, denak, eh? Ezin da eman. Hai, hai. Mm. Hai. Ah, bai, hori ere entzuteela mekanika loka, bai, bai, bai, bai. Eta hor zinezten denak, David zu ere, bai, David eta Jeromekin. Hala, hala. Eta guai, ari da, beste kumbia talde, talde, batekin, Toulouse-en, uh, nola da izen da, uh, zapel? La Caña Brava. La Caña Brava. Bai, ikaragia? Bai. Bon. Me, ba. Merezitu gumitatzea eta, hartzea, norbait uh, euskaratzea zuzenean, uh, mm zinez. Bon. bon, den janik muntadura ikusita hemen, eh, bon, ez da musikari tipia, senditzen dugu, <laughs> ritmo piskat din gizon bat. <laughs> Eh, ba, Eh, Sebastian, ritmoa bada, ba, badake bai, biba, biba. Bon, are beste aire bat orai, Eta, markatu, baina beste ba. norbait, ez dela hor, Fred ez da hor, ah, baina ah, egunero gurekin da, ah. Fred, ah. entzuten baduzu. Aita Fred, Fredek eh? ari da, akuantu taldean. Akuantu. Ari, bai. E, pastu da e, jatxezetan aurten. Eh? Ados. Igen mhm. diana. Bai, proiektu berri bat kif daitzen dira. Bai, e, oso entergire da, ba, bada bideoa, musikan dena nastuta, da, mm bera ere da <laughs> Musikari, musikaria. Bon, agurtuz, <laughs> agurtzen duguna eta behar bai. entzuten gituna, behar batez. Ba, bai. eta, eta niko zu eh, hainitz eh, gauzetan ere? ez? Ba, ba, are, nok aurkeztuko du niko, Sebastian, bere ba. buria ez du nahi, ez du nahi aurkeztu bere buria. Zagitza egiten duzu niko <laughs> eh, Gaur, eh, ari naiz teknikan, uh, Roger Irigoianekin, <laughs> esena montatzen, eta <laughs> ni han fet, ditut, bi, bi kasketak bai ditut. E, eh, ah, Musikaria naiz, eta eta orduan e, frikun taldean ari naiz. Ados. eta a, orten atera dugu disko bat frikun taldearekin, eta iten ditugu gure sorkuntzak dira, eta iten ditugu, eiten dugu afro musika, afro musika euskaratua euskaraz. Eta gero, eh, zer, eh, izahak taldearekin jotzen dut, eh, kontrabasuan eta basuan, eta olien egiten nun dantzaldia, eta bai utzi dut, eta beste ni teknikarien haiz, eta argia egiten dut, argi sorkuntzak egiten dut, antzerki eta dantza kompainien mhm. eta lehen uh, nintzen beti ba, Europan edo Frantzian edo, edo bai. Afrikan ere bai, eta guai usten dut eta gehiago lan egiten dut, hala, eh, oh. argi argitan. Bai. Jose bai. besteak beste, bai. agurtzen duguna, entzulea bai. baitugu gure, <laughs> entzuletan baitugu Jose. <laughs> Bai. Hale, <laughs> beste aire bat orai, eh, zoin bai, eh, da aldiuntana? Guai, da, kumbia txitsarra deitzen da kantua, eta mm, Marseillan bada, Frantzian bada, mm, Bada talde bat daitzen dela la cumbia la bai, la cumbia ez, la la chicharra <laughs> barkatu. la eta eta haien kantua hartu dugu eta zinez maite dugu kantu hau uh, aipatzen da chicharra, buruz aipatzen da ta da bat uh, la Selban eta Kolombiako istorioak uh, eh, uyanan uyanean eta Hale, oazen, prezeski gero hitzetaz ere mintzatuko gira, sekondatzen duten, zenta hemen e, ez dugu egia da, e, gehienak espainolez direla, kantu horiek, bai. eta bo, gero hitzetaz mintzatuko gira, pixka bat horoko kumbiek sekondatzen duten, txusen. Hale, bai. bota, zueri. Arturo me dijo, ay cuando Arturo me dijo que había un insecto extremadamente peligroso. Si te lo encuentras caminando en la selva, si te da la picadura, ay, será la muerte. se llama, ay cómo se cura, ay cómo se llama, ay cómo se cura. La chichara machaco, la chichara machaco, la chichara machaco. Se cura cachando. La chichara machaco, la chichara machaco, la chichara machaco. Se cura cachando. El pulpo. había un insecto extremadamente peligroso. Más que la anaconda, mucho más que la piraña. Así te da la picadura. ¡Uy! ¡Será la muerte! Ay, ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se ay cómo se llama, ay cómo se cura, la chichara machaco, la chichara machaco, la chichara machaco se cura cachando, la chichara machaco, la chichara machaco, la chichara machaco se cura cachando. El pulpo, el pulpo. Vamos a tener, ¿no? Luego. ¡Ah! Tremendo beti. Zaszofojan Stefan Wieciano! Eta gora haiu beste Foyareki. La txitsara, la txitsara, la txitsara Katxondo! ze xantza dugun eh, euskal irratietan <laughs> hemen eh, kumbian bero taldeko hemen ukaitia ari dira koloriak ere gorritzen eh, ah, bai, eh bai bai kentzeko bikaina ba, hori da hori da <laughs> bikain ariginen hitzetaz ze kontatzen dute kumbia kantu horiek xuxen Ba, depende zek kantua, ze uh, Ba, orokorki behar ban ze kantatzen dute, ze gaiten dute. <laughs> Ba, da, fe, mundu guztian hori da, da, edo da, e, aipatzen da bestari buruz, edo amodioari buruz, bai. edo drogari buruz piskatere bai, edo be. ah. <laughs> Eta, ala, gure egun erokoa, da, o, fe, depende gira batzutan, dira, bai, um, kantuak badira. Adibidez, eh, gero kapital ze buizta dioko dugu. Bai. Eta aipatzen da, e, eh, iribati buruz e, dena e, lezebu, lezebu. Bai. Eta da, hiri bat, bat diren, e, zebuak a, a, atope, bai. <laughs> adibidez. Bai. gero, bada, kantu ezagun bat ere bai, sobre ermar deitzen da, mhm. eta kondatzen dugu, e, itxaso bazte sentitzen dugun, e, lasaitasun bat, eta Bai, mm. Poetikoa da ere bai. Poetikoa, bon, e, ez da go talde batzuen, edo bertsularien, e, bertsulariek egiten duten bezala, ez da, e, erre, nola egan behar dugu, bertsulariek kondatzen dutena, egun e, guzietako bizi horren haratunata gora berak, eta ez dira bas, baita bai. espada. Edo ba, baita ba, ere, ba, Bai, bai, Piskat bai. denetaika, hala. Bon, piskat muskortzen hasiak irak hemen, eh? eh <laughs> ni hasteko bat. Ez dugu sagardurik hemen gehiago. <laughs> Sagardurik ez da gehiago, pantzo. Eh, pantzo dugu gure gaurko serbitxaria, eta ez dakit, noa joan aden. Pantzo, <laughs> e, falta dute eh, hemen sagardo sortat, e, gure ostatu zaina baitugu. Eh? Orduan, erraiten duzun bezala, kapital kebuizta. kebuista. Eh? Nola behar da hori egan? Kapital zebuista. Zebuista. Kapital zebu. Ze, zebu. Zebu. Ba, zebuista. Zebuista. Eta hori eskoratu nuen eh, dura bi urte. Bai, bai hori da, hori eh, atxiki dituzi zien ango kantuak, mm, zuen manerarat emaiten dituzi, baina eh, euskaratuik ez ono. Ez, momentuko ez, ba, ari gira pentsatzen zendako ez, zenta ez dugu atera disko bat, eta bertsuak dira, eta, eta zineban hartua, aski hartua gira denak, proiektu eskoetan, bai. hmm. eta... Eta berda norbait ere, eh? Euskaratzen baditugu kumia batzuk, zendako ez aterat EP bat, edo bost eh, bost kantuko disko bat, edo... Bai, Xedeetan, zendako ba, ez. Zendako, ez. ez. Mm. Mm. kantu bat ba funtsian, eh? Artzarena? Bai, bai, e, eh, aipaitzen nun, eh, be, a, be buruza, fean, bai, bai hartzaren uh, eh, irazartzia. Mhm. Eta orduan uh, idatzi dut eh, hori. eta, eta ongi ateratzen da? Egan nahi musikarek, musika bai. mota horrekin Euskara ba, ongi ateratzen da, e, joiten da. Be, hanfet, egarria da, afro musikarekin, ere bai, frikuntalearekin ikusten dut, eta bai. Ah, ongi, ongi biltzen da Euskara mm, olako musiketan. Mm. Edo zoin musikekin ere behar ba, Sebastian? Zek diosu? Bai, edo zoin tipo musikara. Eskuara ba, ba, ba. joaiten da, dena den, izkontza, hala. Ba, gozen, gozen, eh, zuzenean euskal igatietan, ez dakiz ez esantza dugun, kumien bero hemen mukaitia zuzenean euskal igatietan, egu berri kantuz, gozen, lasai, eta zuek ere agian apeiti fantziste entzuleak, gurekin batian, urtea bukatzeko. aldin arte Lugalde hoian txuntan jende guziek badakite Ospatzen dela egi batian egitu bat da berri aldin arte Con gran cariño la llaman capital zebuista Con gran cariño la llaman hartzaren irazatzia Eritu batu da beria jinarte Ura leo jantzuntan Jende guziek badakite Ospatzen dela egi batian Eritu batu da begia jinarte la llama Are dira zartzia Con karri cariño la llama Artzare Thank you. ez dute gure entzulek, baina placer hartzen duzi. Sebastián, eh, zu ikusita eta beste guziak ere, elgarri so, bada komplizitate bat ikaragarri azian hartian. Bai, mi esker. da, <laughs> maite, dugu musika hori diotza elgarrekin. Egia da, bai. hori egia da eta hori dena... Bai. Uh, Elgarrekin e- egiten, maite, hainitz maite dugu. Eta eh, biltzen ziste edo hainitz improvisazio bada hemen rolakotan ez? Ba, parteak Bai. Parteak idatziak dira, me, gero badira mm, momentu batzu, nondiren bada kartasuria pixkat gehiago e, kobrekin e, soloetan eta eta, bai. ere bai perkusioarekin egin Eta gero idatzea da errepikak eta, eta kopleak idatziak dira, hala, Hmm. bai, eta bada. Eman dezagun hor, batek hasten balima du. hasten bazira. bestek segituko dute improvisazio baten egiten? Bai. Are? Ea, entxe dezagun. Entxe dezagun. está llamando. La cumbia te está llamando. La cumbia te está llamando. La cumbia te está llamando. La cumbia te está llamando. La cumbia te está llamando. Ah. zen improvisazioa horrean, eh? Hala, hori, boa, bazinuten bai, bai, bat zehaita. batere, batere. Base bat bazinuten alere, eh? Betire bada, eh? Hala. Ba, ba, ba, eh, bo. Ba, eh? Dena den, base bat bada e, eh, kumbiarekin, betire ritmo berdintzua da, betire? Bai. Bota du harmonia. Bai. Eta segitu dugu Iak bada, iak bada kite egin bai. horrekin. Ah, bai, hori da. Me piskat, ba, dudak du, du, du, bazituzten, eh, memento ah, atez, bai. eh? Zenta, ez duten ulehtia eh, improvisazioa galdeinak inolatu, dume, zoi musika zen hori, zoit zen hori, ari ziren bat bestiari. Eta bai, zenta, talde hau eh, pixka bat, eh, denetaik heldu musikariekin osatua baita. Eta, ala, trago baten edaten ari gira, memento berian, zuek ere entzuleak agian, eh? Osagarri hon, Dantzatzen hau zuen aien sukaldean, barkatu, ba, eh, ba, ba. zaila da bazkaltzea eh? hura. Bai, otuan ere ikusten du jendiek pasten, eh, saltza, saltza, ez kumbia emaiten, saltza egiten dut baina. Ritmo goxoa, bero-beroa emaiten dena. Ba, doa entzina gure emankizuna eta nun ari zizte kumbien bero taldekoak? Arzen pixka bat? Bai, ba, ba, ba, ditugu datak. Ondokoa, mhm. otxailan da, eta katsi closing uh, eh, katsi closing entzak eh, entzat dioko dugu uh, eh, otxailaren amekan oh, ah, beharrik Sebastian orduzila eta miarritzeko skateparkean uh, antola, antolatua da ados gaua gaualdi goxo bat izanen dira kontzertu batzuk eta gu ha? Ba? txaranga muduan uh, animatuko dugu gaualdia Ordean, hemen eh, egia da dena sonorizatua izan dela irratiaren dako, baina nantzuek karrikan berdin-berdina ibitzen altzizte edo mm, bai, ez du saiako txarren Ez duzu ikusi urtero etortzen gira garaziko pestentzat, eh? Bai, bai. eta tren <laughs> tipian ibiltzen ziste. Bai, <laughs> aurten bai. ere bai ikusi oso. <laughs> Eta enustez urtero inen dugu. Urtuko hauzi hori, oh, eh? bai. Eh? Bai. Karriketan barna ibiltzia, eh, tren tipi batian, hola. Hala, be, bestenaz, behar da sonoa, ekipoa behar da zuentzat, alere, obe? Ba, Estenatokia bada, bai, eh, amplifikatuta da, ba. soinu ekipoa behar da. Bestera, txaranga moduan, guk ekartzen dugu gure soinu ekipoa, eta hmm. antolatzen ala ere, bai. Eta, e, eh, txaranga moduan ezin dugu, uh, oinez, amar kilometro egin, zera, bon, baitugu, <laughs> horako treznak, perkusioak ah, eta... Ah, perkusioak. Eta nik kontrabasua ez dut hartzen, baina, bon, aski, bai. hmm. da. Hmm. Hora da. Beraz, zuen gomitatzeko promozioa egiten alduko, uda bai. hontan libro ziste, bai, denakor. Eturiko ba, bai. gira plazarekin. Bai, erriko bestetarat. Eta egiten dugu, eta urtero tengira ortsaizerat, ortsaizeko bestetarat, eta zin... no, ah, ortsaizeko bestakomitea txalotuko dugu. <laughs> Biba ortsaize! Biba ortsaize! Biba <laughs> ortsaize! Biba ziek! Eta beste bestakomitu batzueri ere deia luzatzen duzue. Baduzue uh, webgune, baduzue Facebook... Campen, uh, band, ba. Bandcamp, ditzen da, bai. bestela Facebooken edo Instagramen. Ados. Atxamaten da, eta... Eta gero, be, mm, produktore bat badu, da maita kultura, eta bai. promosia pixkat egiten dut. Bai, ere bai, bera diguruz, zenta da, eh, iparaldeko produkzio aski berria, eta eta merezidu eh, pixkat eh, zabaltzea, mhm, zenta mhm. baditu, badu katalago on bat, bai. eh, musika euskararekin, efe euskaraz denarekin, eta eta, eta berarik haiekin eh, lan iten dugu. Ba. Hala, Sebastian, promozioaren eguna da eta tenorea hori zerbait bada aipatzeko berezikizuk zure aldetik, mandezagun? En aldetik, uh, ez dakit, uh, ikusgarri berri bat sortu da uh, hilabeten astapenean, bai. Jour de fête kompainirekin da antzarki uh, kompaini batekin. Bai. Uh, Besteen karea deitzen zen eh, Euskaraz, eta bai ari gira frantzes bertsua emaiten. Eta mm -hmm. hori sortu dugu eh, hilabeten astapenean. Bai. Ez dakit, ari niz uh, eh, uh, Dr. Troll kompainiarekin magia egiten dut. Uh, Magiarekin, hori ere, bai. behar bai. dazpi maratu. Segitzen... Magia pixka bat behar baitugu, gure bizitzen. Fua. Bai, bai, bai, gerota gehiago. <laughs> Gerota gehiago, <laughs> hala. Besterik bada, uh, zera minut promo, uh, zerbait erraiteko... Uh, une petite. Bon, bah d'accord, alors. alors... J'en prends une. <laughs> Est-ce <laughs> euh, simplement un, groupe de Latin Jazz, un sextet de Latin Jazz qui s'appelle The Jazz Unit, dont Nico a parlé tout à l'heure. D'accord. Musique euh, vraiment très typée euh, afro-cubain et répertoire Poncho Sanchez, Ray Barreto essentiellement. Ok. Et quand Où Ah, euh, plus jamais pour l'instant, donc plus jamais on, pour on lance un appel au don. <laughs> on va faire un Zig Jazz Unit ton. <laughs> <laughs> Eta ni hariniz Euskara berriz ikasten. Eh, behar ba, magia berriz egiteko Euskaraz eh, Euskara zere. Euskara zere. Ba, ba, hori ba, libadu buruan eta dakit nola eta nun baina eginen dugu zait. Preziatzen dugu urratxa, eh, gure eskolak magia merisi baitu ere, berdin berdina. Ba, dudaik. Niko, bakizu zer, bos minuta bai. galitzen dira, are, zueri orai, bota, bota orai, bai, azken, azken, bero. Azken txampa. Bai, azken txampa. Milesker entzuleak ere bai. Bai, eta ja. milesker zueri unaradinik, urgunetik bai, baitizte dintizenak, iruleik irratirat. Aitor Matin, tazu maianez. Milesker eta... Aitor Perez. Biba Euskal irratiak. Milesker, biba ziek. Ale bota, bai. azkena! Azkena bideko! Dantza, dantza, dantza! Dantza! <laughs> Baila esta cumbia linda Judith, baila esta para mí. Baila esta cumbia muchacha baila esta cumbia que Baila Judith, baila esta cumbia que para mí. Baila Judith, baila esta cumbia que para ti. Uh, uh. Muy dedicado, sabrosito. Baila esta cumbia Mayañez, baila esta cumbia Aitor, baila esta cumbia mucho Machín, baila esta cumbia Juan baila Judith, baila esta cumbia que es para mí, baila Judith, baila esta cumbia que es para mí. Thank you. ¡Cantando! kumbian bero taldeari eta ikus arte, eh? Zinez, bai. esker mila eta ba, egu berri kantu zen saioak hamabostegunez hortan bururatzen dira. Beraz, urtea ongi bururatu eta urtea astapenari agian agur bero eta ona eginen dako zi. Niko, asteko esker mila, jende hau guztia unarat bai. bai. iruleko irratirat eta euskal irratitarat urbildurik. Eta badakit zer egin jendek, eh? Kumian bero? Bai, manatu. Manatu. <laughs> Uda untan, bai. sekulakoa izanen da. Mil esker bai, guzieri. Izanuntza, aio.